Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Աստված դիեզերքի արարիչը արարչական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտային կենտրոնում եւ դրախտային սքանչելիքներից բացի ապարգևեց ազատ կամք կամ դրանով առաջնորդվելու կամ առանց դրա գայթելու։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է՝ «Արա» կամ «Մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։ Բարեկամներ պահքի խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Խորվիրապ վանքի վանահայր հոգեշնոր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը։ Եկեղեցական իրողության մեջ, առավել եւս աստվածային հարթության մեջ ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուկ աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուկ, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են զորօրինակ Հովան ոսկեբերանը, Աստծո պատվիրանադրությունները եւս պատճառաբանված են եւս ուղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները բայց այդ պատիժները հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով խստանում են օրենքները, որ เป զի մարդուն հերո պահեն մեղքից, որ เป զի մարդուն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա եւս պատճառաբանված էր եւ տասնաբանյան կրկին առնչվում է արարչագործությանը, արարչության խորհրդին, մարտաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարտկային, միջանձնային հարաբերություններ ներդաշնակվում, համերաշխվում Եվ նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստուծո եւ դրական եւ ժխտական պատվիրանադրություններին։ Զորօրինակ, երբ որ ասվում է, որ Սուրբ պետք է պահես, Տիրոջ օրը անմիջապես հետևում է վաճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբնե մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը եւ մարդը գիտի բարին եւ գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայան եղբայրների պարագային, երբ որ Կայանը եղբորը հravirում է զրույցի կամ առանձնանալու եւ ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետեւ իրականում հետապնդում է այլ նպատակ եղբայրասիրության խողիտը հravirելով եղբորը զրույցի կանչում է որպեսի զրկի կյանքից Եվ բուն նպատակը ծածկելը արդեն իսկ հուշում է եւ սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Եվ ամենևին պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստուծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու եւ բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ հետևում են Տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու ինչպեսի նախանձախնդրությամբ, ինչպեսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ երբևէ փոքրահասակների մեջ երբևէ խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում։ Նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի բարակային Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններից մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից եւ մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենթան, բարիք եւ կենթանություն բառերից, որտեղ բարեկենթանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչեւ մեղքին բախվելը, մինչեւ մեղքի մեջ ընկնելը, մինչեւ իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես եկեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետև մեծապես նաև կարևոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարևորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր կողմը, եւ սրանց համերաշխումից եւ ներդաշնակումից է կամ սրանց համերաշխումով եւ ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում բախքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է եւ մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի ուտել-շուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր բախքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված եւ եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն եւ այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ եւ առաջ, որ เป զի մարդու ժուժկալությունը ավելանա որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոդքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարեւոր, եւ առանց սրա մենք ինչպեսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։ Քնորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարո եւ չարի գիտության ծառից մի գերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան པարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան པարզ եզրահանգումների, բայց երբ խորաթափանցորեն քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը բարու եւ չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, որն էլ արտահայտվում է մտապահեցողությամբ հմտությամբ, լեզվապահեցողությամբ, հոգեպահեցողությամբ։ Որպես կանոն, երբ որ բախքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել շուտելուն է կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Բախը, ինչպես արդեն անդրադարձան, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուժկալությունը։ Բախը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որբիսիկ մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը բախքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են կենտանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր բախքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին բախքը։ Ներքին մարդուն զորացնելը, մեր հոգևոր մարդուն զորացնելը հոգևորապես ամրանալը, հոգեպես աճելը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է պահոց եւ ուտիքի օրեր եւ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է եւ բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են Մեր եկեղեցու հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչմանն ու առաքելությանը եւ առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաև չշեղվելու մեր ուղուց։ Ինչպես որ վկայությունները բազում են եւ մեր անձնական անհատական կյանքում, եւ մեր ընդհանրական կյանքում, եւ մեր եկեղեցական կյանքում, եւ ընդհանուր եկեղեցու ուղեցիրից ներս բազում են անդրադարձները, որբիսի կոչված են մարդու ուշադրությունը հրավիրելու բախքին պահեցողությանը, ծոմապահությանը, խստակեցությանը։ Սա հատկապես մեծ բախքը, որ առավել երկար ժամանակահատված է ընդգրկում եւ հին ժամանակահատվածում անհամեմատ ավելի երկար է տևել։ Սա լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։ Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն անխուսափելի է եւ մահն է այն դուրը, որի միջով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի, Այս է ավետարանի падգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում, եւ չնայած այդ դուռը նեղ է, բայց անանց չէ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Խոր վիրապվանքի վանահայր հոգեշնոր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։